Հայ դիրքապահների ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է դշեկա տիպի խոշոր դրամաչափի գնդացիր։ ԵԱՀԿ առաքելությունը պլանային դիտարկում կանցկացնի հադրութի շրջանի ուղղությամբ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջան կայցել են հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակին։ Արցախի միջազգային ճանաչումը ժամանակի խնդիր է։ Այս տարի Արցախցի հողագործները լավ բերք են ստացել։ ԼՂՀ կառավարությունը հետևողական քայլեր է կատարում տեղական արտադրանքը մրցունակ դարձնելու ուղղությամբ։ Մեկնարկել է բռնցքամարտի Հայաստանի մեծահասակների առաջնությունը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հոկտեմբերի 18-ի լույս 19-ի գիշերը Ղարաբաղի-ադրբեջանական հակամարտ ծորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից ռադատարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 35 անգամ որի ընթացքում տարբեր դրամաչափ երազակային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 6100 գրակոց։ Հարավային ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև դաշակա տիպի խոշոր դրամաչափի գնդացիր 1160 գրակոց։ Ինչպես հաղորդել են Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, հակառակորդի նախահարցակ ակտիվությունը ճնշելու համար Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը դիմել են պատասխան գործողությունների եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Վաղը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Հադրութի շրջանի ուղությամբ Աշաղի Աբդուրռահմանլի բնակավայրի մոտակայքում։ ԼՂ իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ԵԱՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջան կայցելեն հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակին։ Այս մասին ասել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը։ Կայցել են Ադրբեջան, Հայաստան եւ Լեռնային Ղարաբաղ։ Հանդիպումները նախատեսված ղեկավարության զինվորականների հետ։ Մտադիր են քննարկել Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունների իրականացման ընթացքը, որոնք ուղղված են հակամարտության գոտում իրավիճակի կայունացմանը։ Կքննարկենք բանակցային գործընթացի հերանեկարները, հաշվի առնելով արկա աշխատանքային առաջարկները կհստակեցնենք ռազմական իրադրությունը հակամարտության գոտում, որը մեր գնահատմամբ ապրիլյան իրադարձություններից հետո մինչև վերջերս հարաբերականորեն հանգիստ է, ասել է Պոպովը։ Անդրադառնալով անվտանգության գոտու 5 շրջանների մասին հարցին Պոպովը նշել է. «Մենք բազմից խոսել ենք Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տարածքների վերադարձի մասին, Այդ խնդիրը պետք է դիտարկել կարգավորման այլ բաղադրիչների հետ համատեղ, ներառյալ Ղարաբաղի կարգավիճակի, փախստականների վերադարձի, Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող միջանցքի պահպանման, խաղաղապահ գործողությունների իրականացման հարցերը։ Կարգավորման գործընթացը միասնական փաթեթ է եւ դրանից կողմերի նախընտրած առանձին տարերն առանձնացնելու ցանկացած փորձ ապակառուցողական է։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Ռուսաստանն այսօր միջազգային լրատվական գործակալության գլխավոր տնօրեն Դմիտրի Կիսելովին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում փողզիջում հնարավոր է, այն կարող է ինքնավար հանրապետություն դառնալ։ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությանն արձագանքել է ԼՂՀ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Նա նշել է, որ Ալիևի հայտարարությունը հերթական անգամ ցուցադրում է, որ Բաքուն պատրաստ չէ համապարփակ եւ երկարաժամկետ կարգավորման։ Ադրբեջանի իշխանությունները լավ կանեին ինքնավարություն տային այդ երկրում ապրող ազգային փոքրամասնություններին՝ թալիշներին, ավարներին, լեզգիներին, թաթերին եւ այլ ազգությունների։ Ընդ որում դա անել նախքան իրավիճակը մեծամասշտաբ բախման կվերածվի։ Միջդեռ այդ ազգություններն ապրում են ուժեղ ճնշման տակ եւ գրեթե համակենտրոնացման ճամբարների պայմաններում, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Անդրադառնալով Ալիևի այս հայտարարությանը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովն են նշել, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը 1988 թվականին սկսել է պայքարել ազատ եւ անկախ ապրելու իրավունքի համար, եւ Իլհամ Ալիևը չէ որ պետք է որոշի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Եթե տեղյակ չի պարոն Ալիևը եւ ադրբեջանական կողմը տեղեկացնեն, որ բանակցային երեք սկզբունքներից մեկը ինքնորոշման իրավունքի իրացումն է եւ բազում հայտարարություններում Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախագահները հայտարարել են, որ ինքնորոշման իրավունքի իրացումը եւ ինքնորոշման իրավունքը դա երեք սկզբունքներից մեկն է՝ տարածքային ամբողջականության եւ քաղաքակարգման հետ մեկտեղ։ Ինչ շաբերում է ինքնավար հանրապետությանը, հենց Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության գոյությունը լավագույն վկայությունն է, որ հայերը չեն կարող ապրել ինքնավար հանրապետության կարգավիճակում Ադրբեջանի կազմում։ Ուզենա պարոն Ալիևը կամ այլ միջազգային պաշտոնյա, թե ոչ աշխարհը գնում է ինքնորոշման իրավունքի հաղթարշավի ճանապարով եւ անհնար է գետի հունին հակառակ լողալ։ Արցախի միջազգային ճանաչումն ընդամենը ժամանակի խնդիր է, ասել է Էդվարդ Շարմազանովը։ Ադրբեջանի ղեկավարի հայտարարությունները կարելի է դիտարկել որպես իրականության իրականությունը ոդկից գլուխ շուր տալու բանակցային գործընթացը խեղաթյուրելու հերթական անհաջող փորձ։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի նախագահի Ռիա Նովոսի գործակալության հետ հարցազրույցում Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ հայտարարությունները։ Հենց Ալիևի կողմից մեջբերվող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ղեկավարների հայտարարություններում հստակ ամրագրված է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը որոշվելու է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի պարտադիր իրավական ուժ ունեցող կամարտահայտության միջոցով։ Ավելի լավ կլիներ, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունն ինքնախապեյությամբ չզբաղվեր եւ թույլ չփչեր ադրբեջանական հասարակության աչքերին։ Մեկ շաբաթ առաջ Ադրբեջանի ղեկավարն արդեն հրապարակավ խոստովանել էր բանակցությունների իրական բովանդակության մասին, նշելով, որ Բաքվին հորդորում են ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Այսօր ԼՂՀ հսկային ժողովի հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Թոմասյանն ընդունել է Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի մի խումբ ուսանողների, ովքեր հոկտեմբերի 5-ից 10-նորյա ժամկետով փորձուսուցում են անցել Հայաստանի Հանրապետության տարբեր առաջատար բուհերում։ Նա նշել է, որ մասնագիտական ворակների ձեռքբերման համար կարևոր են պրակտիկ գիտելիքները։ Ստացած գիտելիքների վերաբերյալ կարծիքներ են կիսել նաև հանդիպման մասնակից ուսանողները։ Արտուր Թովմասյանը կարևորել է նման միջոցառումները եւ նշել, որ դրանք բարբերական բնույթ են կրելու։ Համասարանի ճարտարագիտական ֆակուլտետի դեկան, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ռուդոլֆ Իսրայելյանն էլ իր հերթին նշել է, որ սերտ կապեր են ստեղծում տարբեր պետությունների առաջատար համասարանների հետ։ Շուշիում տեղացած առաջին ձյունը խնդիրներ չի առաջացրել, քաղաքը պատրաստ էր դրան։ Այս մասին ասել է Շուշիի քաղաքապետ Արծիկ Սարգսյանը։ Եղանակային պայմանների կտրուկ ցրտելն ու ձյան տեղալը քաղաքում խնդիրներ չեն առաջացրել, որովհետև մենք նախորոք պատրաստվել էինք։ Քաղաքի մեծ մասում ջրահեռացման նոր համակարգեր են անցկացվել։ Այդ աշխատանքները դեռ ընթացքի մեջ են։ Երթևեկությունը նույնպես չի խախտվել։ Ճանապարհներն անվտանգ են, նշել է Արծվիկ Սարգսյանը։ Դուկլաս Մակլուրեր Բազմից է խոսվել այն մասին, որ համեմատած մյուս տարիների հետ այս տարին գյուղատնտեսության առումով աննախադեպ էր։ Ինչ սոցանիշներ են գրանցվել եւ հատկապես որ մշակաբույսերից էր բերքը շատ, Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ ԼՂ գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանը մեզ հետ զրույցում ուրախությամբ խոսեց այս տարվա Բերքի աննախադեպ ցուցանիշների մասին։ Տարին լավ է աննախադեպ Բերքատո տարի է գյուղնախարությունը կամ փոփի տվյալներ կներկայացնի, բայց մոտ 150000 հացահատիկի բերքը հանձվել։ Ընդհանուր առմամբ բոլոր մշակաբույսերից լավ բերք է ստացվել։ Եղել են նաև կարկտահարության դեպքեր, բայց դա չի խանգարել աննախադեպ բարձր բերք ստանալուն եւ գառնացան եւ աշնանացան տարին բարենպաստ է երկու մշակաբույսներին էլ համար բոլոր մշակաբույսները տենց դեպք չի եղել որ ինչ որ փոքր հատվածներով կար կատարություն բայց մեծ մասամբ բոլորը հանձվել է տարին բարենպաստ է ամեն տեսակից Ինչպես ամեն տարի այս տարի նույնպես գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը ֆերմերներից գնել է որոշ մշակաբույսերի բերք այս տարի ավելի շատ մոտ 20000 տոննի չափով ծորեն եք մտերել եւ 1000 տոննի չափով գարի, ելի շուկայականից բարձր գններով այն ժամանակ գործող շուկայական այդ սպեկուլյատիվ դրսևորումները կան շարունակով էլ հիմնադրամ մտերել է, հավաքագրվել է ելի մեծ չափով պարտավորություններ հիմնադրամի նկատմամբ 4 5.5 միլիարդի չափով եւ հնարավորություն է տրվել մոտ 30-40 դրամ շուկային գործողից բարձր մտերել, ինչը մոտավորապես էլի 4 միլիարդ դրամ հավելյալ եկամուտ թողնվել է օգտագործողների մոտ։ Իդեպ այս տարի Բերքի տոնին իր մասնակցությունն է ունեցել նաև Գյուղի եւ Գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը։ Մասնավորապես Բերքի տոնից մնացած բոլոր մթերքները հիմնադրամը ԼՂ ոստիկանության հետ համատեղ գնել եւ բաժանել է Ստեփանակերտում բնակվող մոտ 150 սոցիալապես անապահով ընտանիքների ինչքան բերք մնացել է, չնայած շատ քիչ է մնացել, բայց վերջում այն գնվել է մեր կողմից եւ տրամադրվել ոստիկանությանը սոցիալ անապահով խավերի ընտանիքներին բաժանելու համար։ Ընդհանրապես տեղամասային տեսուչների միջոցով Ստեփանկերտ քաղաքում մոտորապես մի 50 սոցիալ անապահով ընտանիք է։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Կառավարությունը հետևողական քայլեր է կատարում տեղական արտադրանքը մրցունակ դարձնելու ուղղությամբ։ Բելալալայանի ռեպորտաժը։ Որոշ ապրանքատեսակների առումով արդեն իսկ կարելի է խոսել ձեռքբերումների մասին, մասնավորապես որ սպառողը բազում տեսականի մեջ հնարավորություն ունի ընտրելու տեղական արտադրության ապրանքատեսակներ։ Մենու ժամանակ շուկայում տեղական արտադրության ապրանքատեսակների, տեղական արտադրության ապրանքատեսակների ցանկում շուտով տեղ կգտնեն նաև նորանուններ, որոնք գիտական հետազոտության արդյունք կլինեն։ Արցախի գիտական կենտրոնում գիտական խմբերի կողմից ընթացող աշխատանքները հուշում են, որ դեղագործության մեջ, ինչպես նաև կատնամթերքի խմորիչների արտադրողների կողքին կհայտնվի տեղական արտադրության հումքը։ Հետազոտություններ կատարող խմբի անդամ կենսաբանական գիտությունների թեկնածու Լիլիա Արստամյանը վստահեցնում է, որ տեղական խմորիչը մի շարք առավելություններ կունենա առողջության պահպանման եւ մթերքի որակի ապահովման տեսակետից ընտանի կենդանիների կաթից եւ կատնատվային բակտերիաներից մեկուսացրել ենք մոտ 200 կատնատվային բակտերիաների շտամներ, էնդեմիկ շտամներ եւ ստեղծել հավաքածու Արցախի գիտական կենտրոնում, սա համարվում է ազգային հարստություն ու այդ ուսումնասիրությունների արդյունքում ողջվել է, որ դրանք կարելի է օգտագործել մածնի, յոգուրտների, նոր ֆունկցիոնալ սննդամթերքի արտադրության համար Հետազոտության արդյունքում ստացված կատնամթերային մանրեների շտամները կարելի կլինի օգտագործել նաև բուսաբուժության մեջ, ասում է Լիլիա Արստամյանը։ Բացի դրանից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հարուստ է դեղաբույսերով, կարելի է օգտագործել դեղաբույսերի հետ համատեղ որպես նոր ֆունկցիոնալ բուժկանխարգելիչ սննդամթերք։ Կատնաթթվային մանրէներից եւ խմորասնկերից ստացված կենսապատրաստուկների հակամանրեային ակտիվության ուսումնասիրությունների ավարտից հետո դրական եզրակացության դեպքում դրանք կօգտագործվեն սննդի արդյունաբերության մեջ որպես կենսապահպանիչներ։ Այս նորությունը ուրախալի է մի քանի տեսանկյունից ամենից առաջ թեկուս փոքրիկ այնուհանդերձ գիտությունը քայլեր է անում Արցախում, հատկապես որ այդ տեղաշարժը իր ազդեցությունը կունենա տնտեսության զարգացման գործում եւ որ ամենակարևորն է, տեղական արտադրության սնունդը բոլոր չափանիշներով մնում է ամենաանվտանգը առողջության պահպանման տեսակետից։ Բելլալալայան այսօր։ Լուրեր միջազգային լրահոսից։ Եվրամիության հարավային Կովկասի ու Վրաստանի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբերգը այս շաբաթ Հայաստան կժամանի։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պիոտր Սվիտալսկին։ Նրա խոսքով իր մանդատի բաղկացուցիչներից մեկը Հայաստանում ու Ադրբեջանում մարդկանց միջև շփումների հաստատումն ու վստահության մտնոլորտի ձևավորումն է։ ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի ընթացքում Արցախյան հիմնահարցի հետ կապված հայտարարությունը Կովկաս ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը գնահատում է ֆորմալ, բայց անխուսափելի։ Դրանք դրամաբանական էին, քանի որ գագաթնաժողովը տեղի էր ունենում Երևանում, եւ Հայաստանն այդ պահին շարունակում էր մնալ ՀԱՊԿ-ում նախագահող երկիր, նշել է Մինասյանը։ Քաղաքագետի խոսքով այդ հայտարարություններն անխուսափելի էին, սակայն հաշվի առնելով որոշ երկրների սեփական շահերն ու մոտեցումները, դրանք արվեցին ֆորմալ ձևով։ Մարզասերների համար Շվեյցարական Ցյուրիխի երիտասարդական թիմը գլխավորող Արթուր Պետրոսյանը կնշանակվի ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ։ Նա գլխավոր մարզչի պաշտոնը կսպաղեցնի նոյեմբերի 1-ից եւ պայմանագիր կկնքի Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ։ 44-ամյա Արթուր Պետրոսյանը Հայաստանի հավաքականի մարզչական շտաբում աշխատել է Եվրո 2016-ի ընտրական փուլում, երբ ազգային թիմը գլխավորում էր շվեյցարացի Բեռնար Շալանդը։ Ֆուտբոլային կարիերայի տարիներին նա 1992-ից 2005-ը Հայաստանի հավաքականում անցկացրել է 70 խաղ եւ խփել 11 գոլ։ Պետրոսյանը մարշչական գործունեությունը սկսել է 2006 թվականին։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարշչի պաշտոնը թափուր էր դարձել Վարուժան Սուքիասյանի հրաժարականից հետո։ Պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանը մասնակից է ունենալու հրապարակային հեծանվավազքի Եվրոպայի մեծահասակների առաջնությունում։ Հայաստանը ներկայացնելու է 2011 թվականի աշխարհի երիտասարդական առաջնության կրկնակի արծաթե մեդալակիր Հայաստանի 2016 թվականի բացարձակ չեմպիոն 23-ամյա Մհեր Մկրտչյանը։ Եվրոպայի առաջնությունում հայ հեծանվորդը մասնակցելու է սկրեչ եւ խմբակային մրցավազք մրցաձևերին։ մրցաձ Դինամո մարզահամալիրում այսօր մեկնարկել է բռնցքամարտի Հայաստանի մեծահասակների առաջնությունը։ Շուրջ 100 մարզիկներ 10 քաշային կարգերում կպայքարեն Հայաստանի չեմպիոնի տիտղոսը նվաճելու համար։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, տեղտեղ հնարավոր են թույլ տեղումներ, վարկյանում 2-ից 7 մետր արագության բարևել անկամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 5 ցելսիուսը 5-ից 10 աստիճան, տաքություն։